Rasizma! Rasizma! Prosto spod siedziaku Pierdolenia Nasz odrobiony sny Ma i pierdolę Karierę Pierdolę wiedzieć kłamstwa Mógłby najlepsze jestem Co dowodnie do mety Chulikaj za słowa Wojowniczych wybycia Chuliganka gówno Zapoznaj się z mową Prosto z podziemia NF Abale Prosto z podziemia NF Abale Zwracam się do ludzi, którzy świat zmienić mogą chłodzimy z drzewa, pochłodzimy z drzewa. Ty wszędzie te same śmiecie, ty wszędzie te same śmiecie. Wygra prawda i wolne słów składam młodzieńcy dłonie dla żyjących w mym gronie. Składam młodzieńcy dłonie dla żyjących w mym gronie. Byłoby mocy, było coraz więcej dobrych graczy. Wyzwól w sierżyn, wyzwól w sierżyn. Kocy jesteśmy i kapcy zostanienia Poligantów uderzyć w głowę, gdy będziemy na scenie Prawda wstyd, czy oczy za do boli Na naszej ulicy liczą się czynki Pozdrawiam, nie dajcie się Za legalizację, za legalizację SMS od czas wita was na szklarze Ludzie z duchymi trzyma jedności siła Ebert Hołownia, chuligani pierdoleni Dłada plecy arki, pokój kurwa w niebie Nie wodą pokój Każda jest kultura i jebana technika To no jak jest kolego opowiadanie, wymawianie, niech tak będzie. Bo prawda jest żywa, przewodnika nie trzeba się dostąpanie. To nauka nie da pierwszym planie, mi już nic kurwa, już z planu nie nie zmieni. To jest to, to, to, to to, to, to, to, to, to, to, to, to,